ho trugetos ho oinos futeu etai entoi ampeloni HOPU ta CLEMATA ton ampelon mosche wontai kai lugois eis dendra e scolapas e sdeuge pros deontai ste risdontai hotan ho kairos tu trugu sufakis dein parei apotemnei sulegei ho ampelurgos tus botruas su comisdei en trimodiois kai eis lenon en ballei eita alloi trapusin e xulino e huperoe tribidioe sun tribusi kai slibusi en tripteri ton humon hos gleucos legetai cae en bicoe leenoe ec dexeis eis cadus metangis Po mas domenon, cae en oino ceecais, e fupo ce semenon, oinos ginetai. Ec cadu aneo igmenu, sifoni e syringi, ef hees epistomion estin, aruetai cae procheirisdetai.